ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا نمنا دامه بشاري كما فيلي ومبفيو خيري ونمنا دامه نمني بوبا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili. Tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu. na kila kitu tumekifafanua wazi wazi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaba wa ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa Iqra kitabak Iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Ataambiwa soma kitabu chako nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا na pindi tukitaka kuteketeza mji huwaamrisha wale wenye starehe na taanusi lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا basira na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya nuhu na Mola wako mlezi anatosha kabisa huwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, anayetaka yapitayo upesi upesi tutafanya haraka kumletea hapa hapa tunayoyataka kwa tumtakaye kisha tumemwekea jahannam ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا na anaitaka akhera na akazifanyia juhudi amali zake naye ni muumini basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe na hakika akhira ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula usimfanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu usije ukawa wa kulaumiwa uliyetupika Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Ni katika tabia ya mwanadamu kufanya haraka katika kuwahukumia watu kwa yanayowapata na katika kauli zake na vitendo vyake naye hukimbilia kulingania shari kama anavyolingania kheri naye hufanya haraka kumwapiza kwa Mwenyezi Mungu amteremshie shari yule aliyemkasirisha kama anavyofanya haraka kuomba khairi. Na sisi tumejalia usiku na mchana kwa namna yao na kupishana kwao kuwa ni alama zenye kuonyesha upweke wetu na uwezo wetu. Tukauondoa mwangaza kwenye usiku na kisionekane kitu. Na alama yake ni giza lisokuwa na jua. Hiyo ni ishara kubwa. Na mchana tukaufanya wa kuangaza. Hapo laonekana jua ile ishara kuu ili mpate kwenda mtakako wakati huo katika kutafuta maisha yenu. Na katika kuja usiku na mchana mpate kujua idadi ya miaka na hisabu za miezi na siku. Na sisi tumekubainishieni kila kitu kwa uwazi kwa sababu ya maslaha yenu ili simame hoja juu yenu baada ya kutimia neema. Na kila mtu tumemfungamanishia amali zake, vitendo vyake kama koja liliyoko shingoni na siku ya kiyama tutamtolea kitabu kilichoandikwa vitendo vyake vyote. Atakiona kitabu hicho kiwazi, iwe wepesi kwake kukisoma. Ataambiwa soma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ijapokuwa duniani alikuhaju kusoma. Soma kitabu cha amali zako, hicho leo kinatosha kukuhisabia na kukudhibitia vitendo vyako. Mwenye kufuata njia ya haki basi anajifahamu mwenyewe na mwenye kuiacha basi anajipoteza mwenyewe. Wala hapana mwenye kubeba dhambi zake akambebea dhambi za mwinginewe. Wala haitufalii kumwadhibu yoyote kwa kutenda kitu kabla hatujampelekea mtume kutoka kwetu amonyeshe njia ya haki na kumkataza maovu. Na pindi ukikadiria tangu awali katika lauhul mahfudh kuwateketeza watu wa mji fulani kwa mujibu wa hikma yetu basi sisi huwasalitishia wale waliojidekeza kwa taanusi katika humji, mji, wakafanya fisadi zao, wakaacha njia ya haki na wakafuata wenginewe bila kutambua. Na kwa hivyo huo mji wote tena hapo hustahiki kuangamizwa. Nasi huangamiza vikubwa mno. Na kaumu nyingi zilizokuja baada ya Nuhu tuliziangamiza kwa kuwaasi manabii wao na ya kutosha kuwa ni ishara ya Mola wako mlezi kwamba yeye ni mjuzi wa kila kitu kama kilivyo kwa ujuzi wa mwenye kuona naye anazo habari za dhambi za waja wake na mwenye kuziona hapana chochote katika vitendo vya waja wake asichokijua na yeye atawalipa kama wanavyostahiki mwenye kutaka starehe za dunia hii pitayo na akazitumikia kwa kutafutia kisingizio wala asiwe na yakini na miadi na wala asingojee malipo ya akhera tutamletea haraka haraka tuyatakayo ya duniani kwa kunjufu na wasaa haya ni kwa tumtakaye kumletea haraka kisha tutamwandalia kwa akhera jahannamu ahilikike kwa joto lake na ya hali awe ni mwenye kushutumiwa kwa aliyoyatenda mwenye kutengwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuitaka akhera kwa vitendo vyake na yakawa navyo hivyo vitendo na akawa na muamini Mwenyezi Mungu na malipo yake basi watu kama hao vitendo vyao vitakubaliwa na Mwenyezi Mungu na watapata malipo kwa ajili yake na sisi tutawakujulia neema za Mola wako mlezi hapa duniani makundi yote mawili pindi wakichukua hatua ya kufikia hayo wala neema za Mola wako mlezi hatonyimwa yoyote akiwa muumini au akiwa kafiri maadamu wakishika njia za kuzitafuta. Hebu angalia kukuzingatia vipi tulivyowafadhilisha baadhi ya waja wetu kuliko wengine kwa kuwapa mali na vyeo na nafasi pindi wakishika njia za kuyapata hayo katika dunia. Na hayo ni kwa hikma tunayoijua sisi na tofauti zao katika akhera ni kubwa zaidi kuliko tofauti zao za kiduniani. Kwa hivyo yatakikana washughulikie akhera kwani huko ndiko kwenye kutukuka kwa kweli na kuzidiana kwa hakika. Ewe mwenye jukumu, usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika. Utakuja fedheheka kwa kudharauliwa na utajaliwa uwe mwenye kutupika.